13.00, vrijeme je da se prebacimo na zeleni telefon. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I kao zadnje dvije emisije, preko puta mene, draga mi kolegica Marija Ražnjević. Dobar dan, Marija. Dobar dan tu smo, čujemo se sve u redu? Je. <laughs> Odlično. Mi smo još e, u društvu i vaše Marija Gošća danas. Radi se o gospođi Martini Pavlović. Dobar vam dan. Dobar dan i vam. Ali e, na početku same misije o čemu ćemo mi to danas razgovarati? Pa danas ćemo razgovarati o Danu planete Zemlje koji se obilježava evo sad u petak. Um, Znači, reći ćemo nešto općenito o tome koji je zapravo temeljni cilj i poslušat ćemo e, što naši najmlađi misle o tome, tako da evo, ja pozivam građane da poslušaju taj dio jer je naročito zanimljiv. E, slažem se u potpunosti e, s tobom, taj dio će izaći za manje od minute. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Marija, ali možemo na samom početku čuti nešto općenito onda o mhm. danu planete Zemlje. Pa da, budući da se obilježavaju dani svega i svačega, mislim bilo je sasvim e, razumno i logično da se e, jedan dan u godini posveti i danu planete Zemlje. Zapravo taj dan se službeno obilježava od 1992. godine. Te godine inače održana konferencija Ujedinjenih naroda o životnoj sredini u Rio de Janeiro. Dakle, dakle nekako službeno sve počelo. Mada se taj dan zapravo organizirano obilježavao i prije. Recimo evo u Hrvatskoj se obilježavao još e, i dvije godine prije, odnosno 1990. godine. Zapravo temeljni cilj koji je e, temeljni cilj uopće zašto se obilježava obilježava taj dan jest da se eto barem taj jedan dan u godini posebno upozori građane da im se skrene pažnja na sve te negativne posljedice koje ljudske aktivnosti imaju po okoliš, općenito našu životnu sredinu. dakle, svjedoci smo svi dakle i nekontrolirane eksploatacije resursa i masovnog zagađenja okoliša, tako da evo cilj je malo osvijestiti građane da malo razmisle o svojim postupcima, dakle da li bi neke stvari možda mogle i trebale drugačije. Sasvim logično je bilo da krenemo od onih najmlađih e, nama. Gdje ste bili to? Gdje radili anketu? u dječjem vrtiću Grabrik koji inače radi po eko programu. Dakle, to su evo mali ekolozi ukratko. Ajmo čuti što su rekli. se i da kad se ruše drvo da se posadi novo. Da ljudi ne čupaju cvjetove i trave, da trava bude zelena i da raste. Da, ne bacaju smeće u more i rijeku. Da ne bacamo smeće po ulicama i po gradovima. Da, ne, da životinje u šumi mogu imati jako puno ovišta za, da mogu da mogu dobiti malene. E, da, da manje e, pušimo cigarete. Da planet Zemlja bude čista i lijepa. Da ne bacamo cigare u prirodu. Ma bravo. Da ne bacamo papiriće od bombona na cestu, trebamo bacati u smeće. Bravo. Pa je Da okoliš bude čist. bravo. Da ne gazimo cvijeće. Da ne čupamo grane od drveća i ne gazimo cvijeće. Ne bacamo korisni otpad u vodu, nego ga iskoristimo a će ne bacamo na pod nego u smeće. Ja želim da se šuma ne pali. Bravo. A ti? Ja želim da voda ostane čista. Ono što možemo čuti, Marija, to je da samo vi ćete bravo, bravo. Oni sve živo znaju. Pa da, da. E, ono što bi ja evo sad posebno skrenula pažnju na jednu izjavu gdje dječak kaže da ne bacamo korisni otpad. E, dakle, djeca su svjesna da ono što se nalazi u otpadu, odnosno velike količine toga što se nalazi u otpadu zapravo nije smeće, nešto što treba trajno baciti, zaboraviti na to, nego zapravo jedna korisna sirovina koju se može ponovno i opet i opet i opet upotrijebiti. Evo, tako da mislim da mi stariji, iako smo samim time što smo stariji kao pametniji, ali mislim da bi se definitivno e, u puno slučajeva trebali ugledati u djecu i zapravo <laughs> učiti od njih. Ajmo još nešto onda naučiti. Ja želim da šuma ne bude prljava. E, ja želim da ne, da ne bacaju smeće uh, u more. Dobro, onda očisti svi. želim da životinje ne umru tebi vrati poslije dok si sjetiš. Ja želim da bude sve čisto. E, e, onda ćemo iskupiti. E, ja želim da životinje ne umru od ne svježeg zraka. Da nam zrak bude čist. Ja želim da priroda bude zdrava i čista. ja želim da ljudi bacaju smeće u kontenere. Ma bravo, ne okoliš, jel da? Ja želim da se manje vozimo u autima, više vozimo bicikle. Ja želim da, da e, svako smeće u dobar kontejner bacim. Ja ne dobro. Ja želim da, okoli, da naš okoliš bude čist. A ti? Ja isto želim da naš okoliš bude čist. Ja želim da stistimo struju. Ja želim da štedimo vodu. Bravo. E, ja vjerujem da voda bude čista i da mogu biti u njoj lijepe ribe. Eto, čuli smo i ovaj drugi dio. <laughs> Što tko želi. A, lijepo je čuti kako su naši najmlađi zapravo svjesni koliko je bitno čuvati i čuvati prirodu. Pa je, zato što eh, mislim da je bitno da se zapravo eh, općenito zapravo građane treba educirati i kada se krene znači od te neke najranije dobi mislim da su to eh, da te navike koje usvajaju zapravo u toj najranijoj dobi nekako ostaju trajno. Ono što isto tako vrlo lijepo jest da vrlo često roditelji slijede njihov primjer. Dakle, inače u vrtiću dakle, te grupice provode razne aktivnosti. Evo, recimo, imala sam priliku vidjeti da skupljaju plastične čepove. Znači, automatski oni e, kod kuće potiču svoje roditelje da, na primjer, te čepove ne bacaju, nego da ih, recimo, skupljaju, da se zapravo to iskoristi u neke korisne, pozitivne svrhe. mm Korisne i pozitivne stvari se događaju u našem gradu. A, nekakve radionice se spominju. Marija? A, tako je, evo, naša gošća, e, Martina Pavlović-Sušilović iz Natura Vive, će nam e, ukratko predstaviti radionicu sjednicu koja će se održati isto tako vezano za obilježavanje Dana planeta Zemlje. Izvolite. E, evo, javna ustanova Natura Viva će se također e, pridružiti ovom obilježavanju Dana planeta Zemlje i to radionicom pod nazivom Planet Zemlja, mozaik života. E, također će u toj radionici sudjelovati djeca i to četvrtih i petih razreda osnovne škole iz Gabrika. Naime, ova radionica se Eh, održava u suradnji sa gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić i to u okviru programa Noć knjige. Eh, znači održat će se sutra 22.4. u 13 sati je prva, u 14 sati druga. E, eh, Biće vrlo zanimljivo, mogu vam reći, moje su kolegice pripremile puno materijala, djeca će prepoznavati životinje, e, bit će riječi o signalnom raku, e, o gujavicama, leptirima, o životu na dnu rijeke i tako dalje, da ne otkrijem sad sve baš. E, mogu još reći da se iz iskustva pokazalo da su e, da djeca odlično reagiraju na radionicama i da baš vole takav pristup i osim toga nauče puno toga. Evo želim pozvati ovim putem sve zainteresirane da nam se pridruže, da dovedu svoju djecu, da nešto nauče, da čuju e, i bit će evo zanimljivo i poučno. Evo, hvala vam lijepa. Mogu predložiti jednu kratku pauzu pa ćemo se ponovno vratiti Naravno. u emisiju. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problemo nečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I wanna dance by water beneath the Mexican Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? blue Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? march with the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni telefon. Prijavite problem nečišćenja ili kršenje komunalnog reda 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo nas nazad, Marija, čujemo se. Da. <laughs> Još je tamo da to pitam. Imamo nešto novo u ovoj emisiji? E, da, zapravo e, od ove emisije krećemo s time. E, evo, neka naša zamisao je bila da u svakoj emisiji pustimo kratku najavu gradskih tvrtki ili dakle čistoće, zelenila, vodovodi, kanalizacije i slično, da oni dakle ukratko najave neke svoje predstojeće aktivnosti i na taj način zapravo građane upoznaju s time. Mhm. Jer često puta znamo dobivati pritužbe od građana, naročito vezano za aktivnosti koje provodi gradska tvrtka Zelenilo, E, gdje zapravo evo mada oni objavljuju zapravo na svojim internet stranicama ali evo možda odnosno vjerojatno određeni broj građana ne koristi toliko e, internet pa nisu upoznati pa eto javljaju se s pritužbama jer nisu informirani pa mislim da je to dobar način da ih se zapravo informira. Mhm, ovog puta razgovarat ćemo s kime? A, razgovarat ćemo s gospođom Daliborkom Jurković iz Čistoće. Ajmo. Lijep pozdrav vama u studiju i slušateljicama i slušateljima Radio Trenda. Od predstojećih aktivnosti Čistoće Karlovac, ali i onih koje će jedno duže vremensko razdoblje biti u tijeku, izdvojila bih za ovu prigodu sljedeće. Prva aktivnost odnosi se na postavljanje mobilnih eko otoka u mjesnim odborima. Naime, naš je cilj promicati značaj, odnosno popularizirati odvajanje otpada te omogućiti građanima uvjete za to. Jedan od načina je i postavljanje mobilnih eko otoka za odvajanje otpada. Mobilni eko otok sadrži pet posuda i to za odvajanje papira, plastike, stakla, metala i tekstila od 18. travnja, dakle od ovog ponedjeljka pa do 1. svibnja, mobilni eko otoci bit će u tri mjesna odbora – i to po jedan mobilni eko otok u Gornjim Stativama i Zagrad Kalarija Vučaku, te dva mobilna eko otoka u mjesnom odboru Borlin. Mobilni eko otoci će po ranije utvrđenom rasporedu biti postavljeni u svim mjesnim odborima i do konca listopada na području svakog mjesnog odbora bit će po dva puta. Detaljniji raspored postavljanja mobilnih eko otoka e, može se pročitati na našoj web stranici www.cistocak.hr. Nadalje, povodom Dana planete Zemlje 22. travnja Čistoća Karlovac aktivno će se uključiti u akciju čišćenja okoliša na način da će na više lokacija postaviti kontejnere, odvesti prikupljeni otpad te ga zbrinuti na odlagalištu. Zahvaljujem i ugodan nastavak dana. Evo možemo i mi njoj željeti e, ugodan nastavak e, dana i naravno puno akcija. E, Marija, još jedan put samo ponovite, dakle svaku emisiju, svakog tjedna ćemo se pozabaviti drugim aktivnostima u našem gradu, naravno što se tiče okoliša. Tako, tako? znači sve dakle neke aktivnosti koje slijede biti će građanima najavljene tako da budu unaprijed upoznati s njima. Mhm. Skoro pa nam je došao kraj. Svakog četvrtka u 13 sati pratite emisiju Zeleni Otvoreni telefon. Prijavite problem onečišćenja ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo na samom kraju emisije ali možemo čuti što nas to očekuje već sljedeću emisiju i to sljedećeg četvrtka u 13 sati. A, ovako, budući da mi u Ekopanu namjeravamo ove naše emisije povezati dakle, s određenim danima, evo ko što je recimo današnja bila vezana za dan obilježavanja, za obilježavanje dana planeta Zemlje, naša sljedeća emisija pada na 28 travnja, a 30. travnja obilježava se Međunarodni dan zaštite od buke. A, budući da je buka jedan od problema koji je zapravo u okviru našeg zelenog telefona, odnosno jedna od kategorija u kojoj se zaprimaju prijave na zelenom telefonu, mislim da bi bilo zgodno taj dan napraviti emisiju vezano za buku, odnosno točnije onečišćenje bukom i zapravo upoznati građane malo detaljnije s time što je zapravo onečišćenje, odnosno zagađenje bukom, na koji način se rješavaju ti problemi, kako reagirati u takvim situacijama i slično. Pa dakle, evo, svi oni koji e, ne vole buku, evo, dolaze topli dani, e, terase se sve više otvaraju, tako da oni koji zapravo ne žele trpjeti buku preko one granice u kojoj su dužni trpjeti, evo, nek nas e, prati sljedeći četvrtak gdje će dakle dobiti više informacija o tome. Hvala vam lijepa što ste došle obje u ovu emisiju. Nadam se, nadam se da se vidimo i nekog sljedećeg puta vaše gošće, to najviše <laughs> se nje tiče. Da ćete, da ćete ju pozvati još još koji puta. Nastavit ćemo naći opet dakle, neku zanimljivu temu u koju bi mogli uključiti Natura Vivu. A Marija, ono što mogu reći na samom kraju, naravno veselim se da se ponovno vidimo sljedećeg četvrtka u 13 sati. <laughs> Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.